نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayero a nan Kano. A yau Lahadi muna 25 ga watan Rabi'a awal shekara ta 1435 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da 26 ga watan 1 shekara ta 2014. za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambobin waya wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli bakwai sufuli uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar akarmaka Allah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim wanda suka ruwaito daga abu huraira ta radiyallahu anhu ya ce ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khailan qibala najd annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da wasu mahaya dawakai wajejen kasar najd faja'at bi rajulin min bani hanifa yuqalu lahu sumamah ibn usal sai suka zo da wani mutum daga kabilar banu hanifa wanda ake ce masa umama uh, wanda ake ce masa sumama ibn usal sayyidu ahlil yamama wanda shugaba ne a cikin mutanen yamama farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid suka kawo shi madina aka kai shi masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka daure shi a jikin dirka ta wannan masallaci fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam ilayhi fa qala madha indaka ya sumama safe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita yaje ya same shi a masallaci sai yake tambaye shi yace me kake tattare da kai wato wani abu kake da shi ya usumama to kana da abin da zaka faɗa sai ya ce indi ya muhammadu khair in taktul taktul zadamin wa in tun'im tun'im ala shakirin wa in kunta turidu mala fasal tu'ta minhu ma shi'ta sai ke cewa me kake tattare da shi ya sumama sai sumama ya ce indi ya muhammadu khair lokacin bai musulunta ba yana kafiri an je samame aka kamo shi a matsayinsa na kafiri kuma a matsayinsa na wasu waɗanda suka yaƙi a musulmi suka kashe musulmi to shi ne sai ke cewa ni ba abin da ke tare da ni sai alkhairi in ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi wato ka kashe wani wanda shi ma ya yi kisa ko ya taimaka wato inda za ka kashe ni to za ka kashe ni ne bisa na yi wani abin da ya cancanta kisan wa in tun tun'im tun'im ala shakirin in kuma za ka yi rangwame ka kyale ni ka sake ni to ka yi abin da zan ci gaba da maka godiya wato ka yi alfarma ga wanda zai ci gaba da gode maka wa in kunta turidul mal in kuma kuɗi kake so a baka a matsayin fansa wato kana so a fanshe ni da kuɗi ne fasal to ka tambayi abin da kake so a baka na kuɗi. tu'ta minhu ma shi'ta duk abin da kaga dama za a baka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi har sai kashe gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa ya sake maimaita masa tambayar je maza inda kai ya sumama me ke tattare da kai ya sumama sai ya ce sai ya fada masa abin da ya faɗa masa jiya ya ce in taktul taktul zadami wa in tun'im tun'im ala shakirin wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma shi'ta idan ka kashe ni ka kashe wanda yayi abin da ya cancanci kisa idan ka yi rangwame ka yi wa wanda zai goje maka rangwame idan kuma kuɗi kake nema ka tambaya don abin da kake so za a ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki kyale shi har sai kashe gari kuma ya saki dawowa ya sake tambaye shi maza inda kai ya su mama me ke tattare da kai sumama ya sake cewa abin nan da na faɗa jiya in taktul taktul za wa in shakirin wa in kunta turidu almal fasal tu'ta minhu ma shi'ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baba sumama annabi ya bada umarni ya ce a sake shi da aka sake shi sai ya je ya shiga cikin wata gonar dabino yayi wanka shi sumama yayi wanka sai ya dawo ya shigo masallaci yana shigowa ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kalmar shahada ya shaɗu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ya ci gaba da gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya muhammad wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhika yace ya rasulullah ya muhammad wallahi a da babu wada fuska a doron ƙasa da naƙi jinin in gani kamar fuskarka faƙad asbaha a habbal wuzuhi kulli hainayya amma yanzu fuskarka tawa an waye gari na fusanta sama da kowace fuska a duniya sannan yace da shi wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinika wallahi babu wani addinin da na jini na tsana irin addininka fa asbaha dinuka ahabba ila ahabba dini kullihi ilayya amma yanzu an waye gari addininka shi na so sama da kowane addini yace da shi wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladik babu wani garin da na jini na tsana a duniya irin garinka fa asbaha baladuka ahabba albilad kulliha ilayya amma yanzu ga ka kasarka garinka shi na fuso sama da kowane gari a duniya wa inna khaylaka akhadhatni wa ana uridu al-umra mayakanka sun kamo ni lokacin zan je umara ne fama za ta ra yanzu me kake gani na fito zan tafi umara mahara da ka turo suka kama ni yanzu me kake gani zan je in yi umara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir ya masa albishir da cewa ya samu karbuwa ya samu yarda ta ubangiji wa amarahu an ya'tamir yace ka je kai umara to lokacin da yazo madina ya saba da mutanen makka ya lokacin da yazo makka zai yi umara ya saba da kafiran makka quraishawa wanda suna hada baki da shi ana hada baki da shi saboda kasancewa sa shugaba ne a cikin kabilarsa ana kullakullan ne da za a cutar da musulmi to sai suka ganshi ya zo sai suke cewa mun ganka da wata fuskar da ba ita muka saba ganin ka da ita ba a sabauta ka karkace kai ma don haka suke kiran dukkan wani wanda ya shiga musulunci a lokacin suna kiran shi asabe wato karkatacce wanda ya karkace ya bar addinin iyayensa da kakanni addininsa na gargajiya ya kama addinin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce da shi kai ma ka karkace ne sai ce a ni ban karkace ba na dai musulunta ne na miƙa wuya ga Allah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama to daga lokacin sai ya shiga musu barazana ce wala wallahi la ya'tikum min al-yabamati habbatu hinta hatta ya'zana fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace kwayar alkama ba za ta sake shigo muku daga kasar mu yamama har sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada izini wato yake gaya musu cewa yanzu ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda hatta abinci da ake kawo musu daga yankin sa in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yadda a kawo ba zai bari a kawo ba wannan abin da yake karantar da mu yana karantar da mu a matashiyar da jiya muka fara tsokaci a kanta shine wato bin abu ta hanyar lalama ta yadda za ka shiga zuciyar mutum za shiga cikin zuciyar mutum ka yi tasiri a cikin zuciyar mutum ba tare da ka nuna masa wato kalmomi ko maganganu munana ba kausasa ko ka yi amfani da karfi ko ka yi amfani da makami a'a ka yi amfani da kyakkyawar mu'amala sai ka ci nasara akan wanda ya fi gaba da kai sama da kowa ka duba sumama ibn usal kafin a kama shi shi da bakinsa daga ƙarshe ke ba da shaida cewa babu mutumin da ya ƙi jini ya gani kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu addinin da yake jin haushi ya tsana irin musulunci babu ƙasar ainihin da ya tsana irin ƙasar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma saboda ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amalance shi an je an kamo shi an kashi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an dake shi ba bai sa an watsa masa ƙasa ba bai sa an ci zarafin sa ba bai sa an ci ba dukkan wani abin da watakila in ya shigo hannu za a yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa ba aka ci gaba da bashi ci da sha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake zuwa ya kula shi su yi magana amma da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake shi ya tafi wannan abin yi masa tasiri a cikin zuciya ta yadda yake ganin babu yadda za a yi mutumin nan idan ba hujja ce da shi karfa ba ba zai yi min wannan mu'amala ba inda so yake yi ya tirsasa mutane tilas sun ki ko sun so sai sun bi addininsa da wannan yake so babu shakka da ya nuna mu abin da ba zan ji daɗi ba sai ce a sake shi atliqu usama eh, atliqu sumama ku saki sumama ku sake shi da aka sake shi wannan mu'amala ta canza masa duk irin wancan abin da yake ji a zuciyarsa yadda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam abghadu abghadul wujuhi kullaha ilai a duniya babu fuskar da ya fi tsana ya gani idan ta manzo Allah sai ya zama da a lokacin babu mutumin da yake son gani kamar sa addinin da ya ji ya fi kowane tsanarsa babu addinin da ya ke so kamar sa kasar da ya fi tsana babu kasar da ya ke so kai karshe ma dukkan al'amarin ma kasarsa duka da al'ummarsa ya danka a hannun annabi sallallahu alaihi sai hatta abincin da ake fita da shi da kasar ce sai annabi sallallahu alaihi ya yadda a fitar da shi to kaga wannan yana nuna maka haka tsarin annabawa yake wajen da'awa da kira zuwa ga Allah shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam a abdullahi dan mas'ud yake cewa ka anni anzuru ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yahki nabiyyan min al-anbiya kamar ina iya ganin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bada labarin wani annabi cikin annabawa darabahu qaumuhu fa admawhu mutanansa suka masa duka suka yi masa jina-jina huwa yamsahu dama an wajhihi yana share jinin da suka bata wato ya bata masa fuskarsa yana share jini daga fuskarsa amma yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka gafarta wa mutane na domin ba su sani ba a lokaci guda ya yafe musu a lokaci guda ya yi musu addu'a ta Allah ya gafarta musu a lokaci guda ainihin ya nema musu uzuri ya yi musu uzuri ya ce fa'in na hula ya alamu domin abin nan da suka yi min sun yi min shi ne saboda rashin sani ba su san cewa ni annabi ba ne to wadda shi ne manhajin annabawa duka wajen kira zuwa ga Allah ana bukatar arif ana bukatar tausasawa wanda yake ya saki hanyar Allah to kamar mara lafiya ne wanda yake kiransa zuwa ga daidai zuwa ga gaskiya kamar mai kamar likita ne mai jinya mara lafiya kuma a hannun majinyacinsa babu shakka akwai tausayawa akwai tausayi akwai bin abu a hankali ko da za ka zo ba shi magani yana fizge-fizge yana zage-zage to kai ba za ka dake shi ba ba za ka zage shi ba za ka tausaya masa nema saboda a halin da yake ciki hali ne na tausaya masa to haka nan wanda yake dauke da cuta ta ƙarya ko ta abinan ta karkacewa hanyar Allah zuciya ce da take buƙatar a zai ta a hankali a sannu domin a bata magani Allah ta'ala ya ba mu dacewa amin sun amin tambaya ta farko malam tana cewa malam ladan da ake samu idan an ziyarci mara lafiya shin ana samunsa idan an ziyarci kirista mara lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ziyarci wanda ba musulmi ba ya je ya dubo shi kaga ashe ziyara mara lafiya ba ta kaita akan musulmi ba ko da ba musulmi ba ne kana iya zuwa ka dubo shi suna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi sallama don ya je ya dubo wani bai hudi wanda ba mamaki a dalilin wannan mu'amala ka shigar masa da san musulunci a zuciyarsa domin zai ga irin koyarwar da addinin ka yi maka irin tarbiyyar da ya maka fahimci cewa addini ne wanda ya zo domin ya zama rahama ga mutane duka wanda haka ta faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wannan wani yaro bai yahudi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka musulunta mana yana kwance kan shimfidar sa ba da lafiya gashi nan rai da arai hannu Allah annabi ya ce ka musulunta mana yaron nan ya dubi annabi ya dubi babansa ya dubi annabi ya dubi babansa karshe babansa sai ya ce ati abul qasim kayi baban qasim biyayya shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda na ne kalmar shahada ya mutu da musulunci kaga mu'amala ce ta sa haka ziyarar ta sa haka saboda haka duk wanda zai yi wannan kyakkyawan niyya da niyyar ya nuna mutum wanda ba musulmi ba kyawawan halayen musulunci ba shakka yana da lada sai tambayar da take cewa malam wanda bai iya tayar da baki na larabci ba shin ya halatta ya karanta qur'ani da boko ko kusa ko kusa ba ma da za a iya ko ma wanda ya iya tayar da bakin sai an koya masa ko wanda zai iya tada baki da larabci din zai san alifun ba'un ta'un jimin ha'un har zuwa ƙarshe ya san wasu wasillan ya san gurin tayarwa da ajewa ya san alamomin maddi ya san alamar shadda ƙarfafa harafi to sai an koya masa dole Allah ta'ala ya ce wa annabi innaka la tulaqqal qur'an min ladun hakimin hamid kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana koya maka alqur'ani ne daga Allah mala'ika jibril da yake zuwa ya koya wa annabi sallallahu annabi wasi kansa Allah ta'ala cewa allamahu shadidul quwa to mala'ika mai tsananin karfi ne ya koyar da shi to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam koya masa akai ina ga wani kuma yace shi yana da hanyar da zai karanta qur'ani kuma har ya ce wai zai karanta qur'ani da bakin boko wannan transliteration da ake faɗa ba da za a karanta qur'ani da shi wanda da yake ma rubuta qur'ani da irin wannan tsarin laifi yake sabo yake yi. yana saba Allah haramun ne mutum ya ce zai rubuta ƙur'ani da bakin boko don ba yadda za a yi bakin boko ya iya ba da dukkanin haruffa da ja da tsayawa da waye da yadda haruffan larabci suke bayarwa shi yasa malamai suka haramta wannan da haka ya je ya koya ai kofar koyan tana nan a buɗe ko masu koyarwa nan suna suna koyarwa amma ba hujja ba ne mutum ya zauna ya ce shi zai rubuta ƙur'ani da na bakin boko ko addu'a ce ya kamata ka yi kokari ka sanya za ka rubuta ta da arabiya ya za ka karanta ta da arabiya wannan shi zai taimaka wajen ka karanta alkur'ani daidai saura ka ba daidai ba ne ko bai halatta ba na'am sai tambayar da take cewa malam me ake nufi da hadisi mauqufi da mursal to hadisi mauquf shine hadisin da aka takaita maganar akan sahabi wato sahabi aka jingina wa maganar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka dauko magana kace abubakar ya ce kaza ko umar ya ce kaza ko usman ya ce kaza ko ali ko abu huraira ko aisha maganar ta fito daga bakin sahabi bata je kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira al-hadithul mawquf sai tambayar sani gaida ya ce malam menene hukuncin zuwa da yara masallaci kamar biyu ne tambayar ta shi ku daya mako ɗaya bai eh daya mursal yawa mursal hadisi mursal shi ne hadisin da ya zama na tabi'i tabi'i ya ce annabi ya ce wato tabi'i ne wanda bai zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam bai rayu da shi tare ba ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wani shi ake cuta bi almajirin sahabbai shi ake cuta bi to tabi'i ya ce annabi salama ya ce kaga dole akwai wani abu tsakaninsu akwai wasuɗa amma bai faɗi wasuɗar ba bai faɗi gurin waye ji ba to shi malamai suke ce mursal a shi ne ma a zafa tabi'i ilan nabi sallallahu alaihi wasallam abinda tabi'i ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce ko aiki ne ko wani abu akai aka tabbatar to anan baka cewa sahabi ne aka cire baka cewa tabi'in nan daga gurin sahabi ne saboda tabi'i yakan ji hadisi daga dan uwansa tabi'i shi ma ji daga dan uwansa tabi'i wani lokaci a samu har ma kai bakwai tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i da ibn hajar yace a sama wujid shine saba tabi'ai bakwai a jere zan ka dauki hadisin a hadisin innamal a'malu binniyat wanda yahya ibn sa'id ya rawaito shi ya rawaito shi daga muhammad ibn alqama shi kuma ya rawaito shi daga ibrahim al-taymi a ya rawaito shi daga ibrahim al-taymi shi kuma ya rawaito shi daga muhammad ibn alqama shi kuma daga umar kaga da yahya ibn sa'id al-ansari tabi'i ne ibrahim al-taymi tabi'i ne alqaba tabi'i ne sannan umar kaga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga sahabi to inda za a ce tabi'i a yahya ibn sa'id al-ansari yace manzon Allah ya ce kaga wannan sunan shi mursal amma mutum nawa ne wasu da sa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku wato akwai ibrahim ibn eh, abuna ibrahim at-taymi muhammad ibn ibrahim at-taymi akwai kuma alqama ibn waqqas kaga su biyu alqama ibn waqqas dukkan su tabi'ai ne ya cire su daga cikin isnadin bai faɗe su ba ballanta na umar sannan ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu wasu da mutum uku to shi yasa hadisi mursal ake cewa da'ifi ne hadisi mursal da'ifi ne wasu za ta sai mursal din manyan sahabbai kamar irin sa'id ibn musayyib da dai doguwar magana ce da take cikin littafin musalahul hadis da littafin usulul fiqh na'am na'am sai tambayar abubakar muhammad a tambayar sani gaida ya ce malam menene hukuncin zuwa da yara masallaci malafi yaro idan ya yi wayo wato mayiz ne za a iya zuwa da shi masallaci saboda an ce a umarce shi da sallah a umarci yara da sallah sun shekara bakwai a da ke su in suka shekara goma suka ƙi kaga tunda a ce a umarce shi da sallah wani ya nuna a iya zuwa da su a je da su kuma su tsaya a sahu kuma yaro koda ba zai tsaya a sahu koda karami ne idan har ubansa zai kula da shi ba zai bar shi ya je ya yi ta hana masu sallah da tsuwa ba to shi ba wani abu in har zai kula da shi amma dai zuwa da masu yara waɗanda suke masu wayo wanda za su iya tsayawa a sahu wanda yana da kyau yana daga cikin tarbiyya ba da za ta sa yaro ya tashi yana son masallaci yana son sallah yana son sallah cikin jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah Hassan da Hussein suna tare da shi jikokinsa a lokacin suna yara wani lokaci ma su rika yin su rika hawa bugadan bayansa in yan sujjada har a ga ya daɗe wanda ta ko wani abu ne ya faru daga baya ya gaya musu cewa ai jikokinsa ne suka yi suka yi doki da shi suka hau jikinsa ya kan yi sallah yana dauke da jikarsa umama mintun rabe jikarsa umama yana dauke da ita in ya yi ruku'u ya aje ta ya da an ya tashi ya dauke ta to wannan ya nuna halaccin amma ba daidai ne a shiga yaro karami wanda zai ta iwo ya ta kuka ko ya ta doke-doke yana abin nan a shi cikin masallaci matukar dai iyayensu ba za su kula da wannan ba su ba daidai ba ne tambayar abubakar muhammad ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan ayar da ke cewa azzani la yankihu illa zaniyatan au mushrikatan zuwa ƙarshe azzani la yankihu illa zaniyatan au mushrika wa zaniyatu la yankihu illa zanin au mushrik wa ma zalika alil mu'mini wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul nur wadda a ciki Allah ta'ala yake cewa ya. azzani wato mazinaci la yakihu illa zaniyatan aw mushrika wato baya auren wata sai wata ke mazinaciya ko mushrika wazani to la yakihu illa zanin aw mushrika kanan mazinaciya ba mai auren ta sai mazinaci ko mushriki wa harrama zalika alal mu'minin an haramta wannan ga mu'minai malamai suna da maganganu daban-daban akan aya wasu suna daukan yankihu bi ma'ana ya tazawwaj ya ta'u wato mazinaci baya samun wacce zai yi zina da ita sai mazinaci a ruwarsa ko wata armiya da bata dauki su zinan laifi ba sannan mazinaciya ba ta samun wanda za ta yi zina da shi sai wani mazinaci ɗan uwanta ko wanda yake ba musulmi ba arni wanda shi bai ɗauki zinar komai ba wasu haka suka fassara aya wasu kuma suka ce a'a kalmar yanke hoha babu inda kalmar nikahu ta zo a alkur'ani tana nufin tarawa da mace kadai ba tare da daura aure ba duk inda alkur'ani ya amfani da kalmar nakaha to tana zuwa ne da kalmar da ma'anar daura aure ko da kuwa akwai tarawa ko babu tarawa amma dai tana nufin daura aure dole ya sai ya shigo cikin ma'anar haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa wannan ayar tana nufin haramcin momini mutum kirki kamamme ya auri wacce take mazinaciya bata tubu bata daina wacce take cikin harkar zina an santa mazinaciya ce ko lalatacciya ce shi kamamme momini ya ce zai aure ta wannan an haramta masa ko matar da take miya ba lalatacciya ba ta auri mutumin da yake mazinaci ne an san shi mazinaci ne ba kuma tuba ya daina ba to wannan haramun ne akan ta aure shi wannan wasu malamai sun tafi akan wannan wasu yi bayani dogo akan wannan cewa ayar ba tana magana akan kawai saduwa ba ta kalmar nikah akai sannan ko maganar haramta aure a abin maganar saduwa kace saduwa ake nufi to ai ma'anar ayar ma sai zama da baranci ka ce mai saduwa baya saduwa sai da wacce ta yadda a sadu da ita wajen wani magana ce kamar ka ce al'akilu na ya akulu illa ma ma'akulan ma akulu na ya akulu illa ka ce mai ci baya cin abinci sai abin da ake ci abin da ake ci na abinci babu mai cin sa sai mai cin abinci kaga babba dole kowa ma ya sani ai mazinaci da ba ai mazinaci ce take magana da shi mazinaci ya mazinaci ne ke zara da ita da ban ba wani abu ne sabo a ciki shi ko alkur'ani dole zai zo da wani abu ne na na shari'a kuma kafin wannan ayat ta sauka tuni da ma Allah ya haramta zina ai hmm. wannan ayar ba ita ta haramta zina ba saboda ka wani hukunci ne ubangiji ta Allah yake faɗa a cikin ayar sabo wanda waɗancan ayoyi da suka yi magana zina ba su taɓo shi ba shi ne maganar cewa mutumin da yake kamili ko matar da ke kamila bai halatta ya auri matar da ke mazinaciya ko mutu ta auri mutumin da yake mazinaci ba bai tuba ba shi ne ma'anar wa hurri mazalika alil mu'mini an haramta yin wannan auren ga mu'minai na. sai tambayar da kake cewa malam menene hukuncin yin sallah da tabarau domin na ji wasu suna cewa wai babu ladabi to kamar babu ladabi da mutu ya sa tabarau ba da ladabi <laughs> yanzu duk manyan mutanen da suke sa tabarau ba su da ladabi ba haka ba ne abinda ake nufi abinda dai ake so ga masallaci da zamana ah, yana yin sujjada yadda ya kamata ana san. karan hancinka ya taba ƙasa yayin da kake sujada kamar yadda goshin ka zai taba ƙasa domin sujada ana yin ta ne da gaɓoɓi guda bakwai sujada ana yin ta ne da gabobi guda bakwai abin nan a abin nan yatsun kafafuwa biyu sannan gwiwoyi biyu sannan hannuwa guda biyu sannan goshi da hanci a matsayin gaba daya a gaba kwai kenan waɗanda su ne abinda annabi sarsa ya umartu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni in yi sujjada akan gaɓoɓi guda ko kasu suwa guda bakwai alqadamani wal rukbatani wal yadani sannan wal jabhatu wal anf to kaga ashe ana bukatar karan hancin kai ta bakasa lokacin da kake sujjada akwai hadisin da yake cewa babu sujjada babu sallah ga wanda hancinsa bai taba inda goshinsa yake taba a ƙasa ba yana sujjada hancinsa baya taba ƙasa goshin ne kawai yake taba hancinsa kan kamar sujjada bata cika ba na annabtar sai ya ce da hanci to in ya zama da in mutum ya sa tabarau ba shi da hancin da zai taba ƙasa wato hancinsa a wato ba shi da tsawon da in ya sa tabarau tabarau din zai bar shi zai ba shi damar ya taba hancin sai taba kasa to wannan sai cire tabarau amma yana da hanci ta yadda in ya sa tabarau ba zai hana hancin sai taba kasa ba ba wani abu don ya sa da tabarau sa wannan kawai za a yi lakari da shi kai ya sa tabaran da zai hana hancinsa taba kasa lokacin da ya sujada in har tabaran zai hana hancin sai taba kasa to ya cire tabarau amma in tabaran zai ba shi da'un da tabaran zai iya taba wato kasa da hancinsa babu komai don yayi sallarsa da tabarau cewa wannan ba rashin ladabi wannan kawai magana ce Allah dai bai faɗa ba na'am sai tambayar Musa Ube ce malam shin ya halatta mutum ya auri jikar kanwarsa ko yarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya yarsa ta yaya to jikar kanwarsa jikarsa ce mm, ba zai aure ta ba haramun ne na'am tambayar ahmad tijjani ce shin ya halatta a saka wa yaro suna idan an fahimci sunan da ake da aka sa masa bai dace ba a sake masa wani ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske wadda ita ce ma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake wa mutane daban-daban suna sake abu huraira da sunan shi abdushams ya sa masa abdurrahman lokacin zainab sunanta sunanta sunanta barra ya ce bal an ce zainab sunan ki zainab su akwai wanda zai sunan shi hazan annabi ce bal an ta sahal ire-iren wannan ce duk sunan da ya zo aka za cewa ba shi da kyau to a sake masa suna wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi sallama da muka faɗa suna yana da tasiri a rayuwar mutum sai sai suna linzami na'am mm. sai tambayar da take cewa malam wani sharaɗi shari'a ta tanada a yayin wankan gawa ko ba wani sharaɗi ne ba kawai dai wanda zai wankan gawan in so samu ne zama na kusa ba na nesa ba sai ya zama na nesa in akwai na kusa shi ya zama ya zama na kusa ya halatta miji yau matarsa wanka ko mata ta wajen ta wanka wanda ya halatta a shari'a kamar da hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha take faɗa ke cewa har take cewa da da ta sani ma ba wanda zai yi wa annabi sallallahu alaihi wanka sai ma ga sallan nabi sallallahu alaihi wasallam illa azwajuhu sai matansa so aka ya halatta sai musu ko shi ko ita da yawa daya wanda ya riga wani mutuwa sannan wanda suke na kusa maza su yi ko mata su yi wannan da ya halatta na iyaka dai an sani sanda ake wankan gawa ba wai tsirara ake mutum ba haihuwar uwarsa za a shi za a suturce masa al'aurarsa ana zuba ruwa ana cucuɗa masa gaɓoɓinsa wannan shi ne abinda ya kamata a lura da shi wanda ya yi wa mamaci wanka sun mustahabbi ne ya alwala bayan ya zama kamar yadda ya tabbata a hadisi ba wajibi ba ne alwala amma mustahabbi ne man gassala mayyitan falyaghtasil to shi yayi wanka ko ya alwala na'am na'am sai tambayar ar R ya ce malam wanda ya yi rantsuwa zai aikata wani abu na shari sai aka yi masa wa'azi ya fasa shin zai yi kafara in yi rantsuwa cewa zan yi kaza sai kuma abin ya zama ba mai kyau ba ne sai ya fasa zai ka fara rantsuwa ita rantsuwar tana nan amma ya daina kai ya ce sai ya abincin da dai da kafara a labin da zai sharri ne zai samu wani laifi ne da bai san inda iya inda laifin zai kai shi ba bai san yi hushin Allah da zai jawo masa ba saboda haka sai ya yi kafara sai ya fasa abin da ya niya matukar da ya yi rantsuwar zangi ne wannan kuma ya ce malam menene alaƙar da ke tsakanin annabi dawud da jaluta shin yan uwa ne ba su da wata alaka annabi dawud ba shi da wata alaka da jaluta illa iyaka wannan saraki ne azzalimi wannan kuma ɗaya soja ne daga cikin runduna waɗanda suke ƙoƙarin yaƙar azzalinci da Allah ta'ala ya turo ya haɗa shi zan annabi dawud ya ta cikin baro isra'il cikin mamlaka ta banu isra'il ya zama lokacin ana kiran lokacin asirul muluk lokacin banu isra'ila sun koma karkashin sarakuna ne suke mulkinsu ba ba annabawa ba kafin bayan wucewar annabi annabi yusha bayan tafiyarsa abin ya koma sarauta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa iz musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum malami lam yu'ti ahadan min al'alamin don haka daga baya Allah ta'ala ya sanya su zama sarakuna to a cikin wannan yanayi na sarauta su jalut irin wanda za su kawo hare-hare suna cutar da su banu isra'il to shi dawud a lokacin yana soja ne daga cikin sojojin banu isra'il to ya yaƙi ƙarƙashin talut talut sarki ne inna ma a sanakun lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu to nan shi talo shi yayi jagorancin rundunar da ainihin suka yaki suka yaki rundunar jalut faqatala dawudu jaluta wa atahu Allahu al shi kuma daga nan Allah ba shi mulki ya ba shi annabci wa atahu Allahu al-mulka wa 'allamahu mimma yasha daga nan ya zama annabin Allah kuma sarki daga nan aka kafa sarauta wanda annabi suleiman a.s. ya zo ya ci gaba da ita sai tambayar da take cewa malam ne bambancin aya da hadisul kudisi to aya shine abinda Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ake bauta wa Allah da shi ake bauta wa Allah da tilawarsa da karanta shi sannan kuma shi a karan kansa mu'jiza ne sannan sallah ba ta inganta sai da karanta wani bangare na cikinsa ne fatiha wani shi ne alkur'ani hadisul kudsi kuma wahayi ne da Allah ta'ala yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama wanda ba a bautar Allah da tilawarsa sannan kuma ba a sallah da shi kaga tanan suka sha bamban sun haɗu akan kasancewar kowanne daga Allah yake kowanne wahayi ne kowanne mala'ika ne kawo shi akwai masu cewa shi hadisul kursi shi qur'ani lafazinsa da ma'anarsa daga Allah ne shi kuma hadisul kursi ma'anarsa ce kawai daga Allah amma lafazinsa daga annabi ne amma wannan maganar ba ingantacciya bace a ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a gaya masa wani abu da lafazi ba kuma ya canza a ce an gaya masa abu ga lafazinsa amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza lafazin ya kawo wani lafazi daban da za ta yi wa mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tunani don haka da lafazinsa da ma'anarsa duk daga annabi sallallahu alaihi wasallam take kawai inda ya sha bamban da alqur'ani shi alqur'ani ba a ruwayarsa da ma'ana ba a da ma'ana kace kamar ma'anarsa kaza ka kawo larabcinka da sunan qala Allah ta'ala ba zai yi ba shi ku hadithul kursi ga wanda ya san larabci ya kuma san ma'anar hadisin dan ya shigar da ma'ana wannan babu komai ta tajuzur wato bil ma'ana amma ga wanda yake masanin ilimin larabci kuma ya san abin da zai faɗa ma'ana ta canza ko ta yi daidai don haka akwai bambance-bambance akwai inda suka haɗu akwai inda suka sha bambam za mu iya cewa sun haɗu ta fuskar kasancewar kowane ɗayansu daga Allah ne ta fuskar kasance kowane ɗayansu mala'ika shi ke kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kasancewar kowane ɗayansu hujja ne shari'a ne za a bauta wa Allah da abin da suka kunsa sun sha bamban ta fuskar hadisul a alkur'ani Mu'ujiza ce shi karan kansa Mu'ujiza ne da babu wanda zai iya kawo wani abu kucin kucin sa hadisul kursi ba a ce Mu'ujiza ba ne shi yasa akwai hadisul kursi da yawa suna nan na karya kusan ma yadda malaman hadisi suke cewa galibin hadisul kursi ba ba su inganta ba mafiya yawansu wanda suka inganta su ne kaɗan wanda basu inganta ba suka fi yawa alkur'ani babu wanda ya sai kawo abu kutan sa amma hadisul kursi ana iya yi wa annabi ƙarya a ce ya ruwaito Allah ya ce za a iya yin wannan sannan hadisul kursi alkur'ani ana bauta wa Allah da tilawarsa kowane harafi mutum ya karanta da alkur'ani yana da lada goma in ya ce alif lamim yana lada talatin shi hadisul kursi ba haka ba ne ba a ce in ka karanta hadisul kursi kowane harafi kana da lada goma ba shi ba a layu abadu bi tilawatihi a sannan alkur'ani dole a karanta shi a sallah a karanta fatiha a sallah bangare na alkur'ani sannan an ga dama karanta sura wani mustahabbi ne sunna ce sabanin hadisul kursi ba a karanta shi a sallah ba ka zo kai sallah don ka karanta shi da ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi kace shi kike yin sallah da wannan kaga nan ma sun sha bamban to waɗannan su ne kaɗan daga cikin bambance-bambancen da suke na hadisul qudsi da alqur'ani wannan kuma ya ce malam menene ingancin maganar cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zai shekara dubu biyu da barin duniya ba za a tashi kiyama wannan karya ce magana ce karya ba gaskiya ba ce duk wata duk wani hadisi da yake magana muddatar duniya ya ce ga muddar da duniya za ta yi ya kwanakin da duniya za ta yi hadisi ne wanda bai inganta ba hadisai ne na karya kuma sun ci karo da alkur'ani is'alunaka an sa'ati ayyana mursaha قل إنما da عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم illa bakta. yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakin aktharun nas la ya'lamun Allah ta'ala shi suna tambaye ka game da al-qiyama yaushe ne Allah ta'ala ce ka gaya musu la yujalliha li waqtiha illa babu wanda zai iya bayyana lokacin ta sai Allah yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل إنما علمها عند الله قل إنما أنت منذر من يخشاها ayyana mursaha yaushe ne yaushe ne alkiyama za ta tabbata Allah ta'ala ya ce kai kawai mai gargadi ne inna ma anta munziru man yakhsha kai kawai mai gargadin wanda yake tsoranta ne ila rabbika muntaha amma matukar sanin yaushe za ta tashi zuwa ga ubangijin ka ne saboda ka babu wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tashi a annabi sallallahu alaihi wasallama muna karanta a cikin hadisi jibril hadisin hadisa umar ibn khattab wanda muslim ya rawaito wanda yana cikin al-arba'un an-nawawiyya shine al sani lokacin da jibril ya zo a sifar mutum yanayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi game da alkiyama cewa abin nan ya tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal mas'ulu anha bi a'lamu min as-sa'il أخبرني أن sa'a ka da labarin tashin alkiyama ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ميدا as-sa'il ni da kake tambaya ban fi kai da kake sani wanda mala'iku duka ba su san sanda za a tashin kiyama ba ya ce to kamar yadda kai baka sani ba ni ba ban sani ba to ne ya tambaye shi a ashratuha alamominta annabi sallallahu salo ya gaya masa wasu daga cikin alamomin tashin kiyama sauraka babu wani wanda zai ce ga lokacin da tashi alkiyama za ta kasance akwai da sai tili na karya da aka zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya za ta yi shekara dubu bakwai kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a dubun karshe akwai risala ta suyudi alkashf an mujawaza ta zai ummati ko al'alf wanda risala ce da ya tattara irin waɗannan hadisai marasa kyau saboda haka bai dace ba musulmi ya kudurce wannan akidar cewa ga ranar ko ga wata shekara wanda a cikin ta ake talƙiya maza ta shida an ce shekara dubu to shekara dubu yanzu ta zo har ta wuce da dubu da ɗari hudu muke ciki da talatin da biyar kaga annabi ba zai faɗi magana ba kuma daga baya abin ya zo ya zo kuma abin ya ki faruwa kaga da annabi ya faɗa tabbas da daga dubu ɗin alƙiyamar ta tashi to wannan da yake nuna cewa waɗannan hadisai ne na ƙarya da bai kamata ba ana yata su wannan tambayar kuma ta ce malam menene hukuncin fitsarin jariri jariri idan idan ah, namiji ne wato ah, za a yayyafa ruwa idan mace ce kuma za a wanke. wanda yaro da bai fara cin abinci ba yana shan nono idan zamici ne a yayyafa ruwa idan mace ce kuma a wanke wurin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya da yurashu fi bawli gulam wa yuksalu min bawli jariya tambayar kabir dorai yace malam shin ya halatta amsa sallamar wanda aka tabbatar yana zagin sahabbai babu shakka zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin laifi bane babban laifi ne kwarai da gaske a sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa masa su zauna tare da shi su taimaki addini shi su zama abokan shawararsa su zama surukansa ya aura musu ‘ya'yansa su aura masa ‘ya'yansu su zama abokan tafiyarsa su zama mamunsa a sallah su zama su ne sojojinsa su ne ‘yan aikensa su yake tare da su a gida su yake tare da su a waje su ne zaɓin da Allah ta'ala yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ba na tsammanin za mu yadda cewa Allah ta'ala zai wa su sallallahu alaihi zaɓin tumin dare ba na tsammanin za mu yi wannan zaton cewa Allah ta'ala ya tashi zaɓa wa sallallahu su wasallam waɗanda za su taimake shi a rayuwarsa ya zauna da su ya yi shi ya da su ya yi hulɗa da su ya ce ne ya tsakanin shi da su amma ubangi ta'ala ya yi masa zaɓin tumin dare babu shakka wanda har ya yadda da wannan babu shakka bai san darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutumin da yafi kowa sanin yadda ake tarbiyar ɗan adam tun kafuwar duniya ba a taɓa yin wani wanda ya san yadda zai tarbiyanci ɗalibansa ko alwajiransa ko al'ummarsa ko jama'arsa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sanar da shi kuma yana daga cikin aikin da ya dora masa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim Allah ya dora masa nauyin ya koyar da sa littafin Allah da hukunce sa da kuma tazkiya wato ya tsarkake su ya tarbiyance su bana zaton akwai wani wanda zai hankalinsa zai yadda zai amince cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin shekara 23 da ya yi yana tarbiya ta sahabbansa ba na zaton akwai wani mai hankali da zai yadda cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi shekara 23 bai yi nasara ba a cikin tarbiyyar da yake yi a ce yana barin duniya ashe duk waɗanda suke tattare da shi dinnan ba masoyinsa ba ne maƙiyansa ne waɗanda yake tare da su yana musu tarbiyya safe da yamma yana karanta musu alkur'ani yana gaya musu hadisai a ce ashe duk munafukai ne macuta ne mace amana ne kuma a hakan shi ya amince musu ya yadda da su ya aure 'ya'yansu ya aura masa ya'yansu ya aura musu ba na yadda akwai mai hankalin da zai yadda da wannan idan ya kasance ana yaban wasu mutane a tarihi da cewa sun zama manyan mutane gwaraza saboda sun yi tarbiyya sun samar da al'umma mai tsarki sun yi nasara cikin abin da suka zo da shi idan har ana yaban mutane da wannan to in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai yi nasara ba to babu shakka ba karamar bakar magana ce ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce shekaru 23 da yayi gaba ɗaya bai yi nasara ba sannan wannan aqida ta zagin ma'aikata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata aqida ta kai ta rushe musuluncin kansa babu wata aqida da za a yada ta rushe musulunci kamar aƙidar cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam idan har ya kasance alkur'ani da Allah ta'ala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummarsa cikin shekara 23 bai yi tasiri ba a wancan lokacin da ake saukar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam tsakiyar sahabbai bai yi musu tasiri ya canza ɗabi'unsa ba da halayen su. to babu shakka wani yanzu ya zo ya ce ma wani wanda ba musulmi ba ka zo ka karɓi alkur'ani ka yi aiki da shi zai canza maka ɗabi'unka zai canza halayenka zai gyara layuwar mutane ba zai taɓa yadda ba domin ba zaman zai samu hujjar da zai faɗa masa ce inda ya halkur'anin naku bai yi aiki ba zamanin da aka saukar da shi yana samu yana sabantansa zamanin annabin yana da rai yaushe ne zai yi tasiri yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da wani abu babu shakka mutumin da zai fada maka wannan baka da ansar da zaka bashi matukar dai ka yadda da ɗabi'ar ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zagin annabi ne sallallahu alaihi wasallam zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rushe addini ne saboda su suka yi dakon addinin su har ya zo gare mu alkur'anin nan ta hannunsu muka sani ba mu da wata hanyar da muke muka samu alqur'ani ba ta hanyar sahabbai ba su suka tattara shi a kundi guda da muke karantawa zamanin sayyidina abubakar da shawarar sayyidina umar da zamanin sayyidina usman da shawarar huzaifa ta yaman so suka tattara alkur'anin nan karkashin kwamitin zai zaid da sami tu waɗannan su ne sahabban da suka yi wannan aiki su abu rahman ibn auf idan har waɗannan suka zama maha'inta macuta mai yaudara makaryata to kaga shi karan kansa alkur'anin ya zama abin shakka ya za a yi a ce maha'inta macuta makiya annabi su suka tattala alkur'anin kuma zuwa rika bauta Allah da shi to kaga aqidar wannan rushe alkur'anin take ke. rushe musuluncin take ke. rushe tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaba ɗaya a rayuwarsa take yi rage masa daraja take yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa kada ku rika zagi sahabbaina da ɗayan ku zai dauki kwatankwacin dutsen ya bayar sadaka fi sabilillah ba zai kama ladan wanda zai ɗaya daga cikin su ba da zai dauki mudu ɗaya ko rabin mudu na hatsi ya bayar sadaka ba wato kamar ana gaya mana cewa kada mu sa tsammanin zamu kai kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce la yastawikum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu kullan wa'ada Allahu al-husna wanda suka ciyar da dukiyarsu kafin fatu abin nan kafin kafin hudaybiya shine al-fathu dan anan suka bada dukiyarsu suka ciyar tun kafin sulhul hudaybiya ba za su taba zama daidai da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu ba bayan sulhul hudaybiya waɗancan su suka fi girman lada haka alkur'ani ce ula'ika a'zamu darajatan su suka fi girman lada irin abubakar irin su sa'ad ibn abi waqqas irin su abdurrahman ibn auf wanda suka ɗau dukiyarsu suka bayar tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam hijira ba da bayan ya hijira Allah ta'ala ya fifita su akan waɗanda suka musulunta suka ciyar da dukiyarsu bayan fato bayan sulhul hudaybiya to ina ga wanda za su zo bayan shekara dubu yanzu a ce sun fi waɗannan don haka wanda duk zai rika faɗin bakar magana ko kage ko kazafi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan abin gushewa ne a yi kokari a nuna sattar da shi in ya gane ya bari shi ke in bai bari ba to abin a guje masa ne domin wannan guba ne a cikin al'umma saboda abin da yake ɗauki da shi ida ce da idan har da za ta samu karfi ta karkafu to za ta rushe addinin ne daga tushensa tunda za rushe sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda zai yi saura na addini a musulunci akan yi akan yi wa mutum mai laifi ba ta hanyar a kaurace masa a yanke alaka da shi a yanke hulɗa da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi wa mutanen nan guda uku wanda ba su fita yakin tabuka ba sarasatul ladina khulifu ya zama na an yanki in ma sun zo sun yi sallama har ma ba sa jin dai alama ma an samu su sallama su to idan mutum laifinsa ya yi tsamari kuma an yi an yi an yi an yi to ana yi masa ba shi ne abinda malamai suke kira hijirarun muftadi ƙaurace masa an san cewa wannan zai yi tasiri sauraka ba laifi a kawar da kai da gare shi saboda irin gubar da yake ɗauke da ita muna fatan Allah ta'ala ya ganar da mu amin sun ma'amin wa alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyi rahama don haka za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuli bakwai sufuli daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufuli bakwai sufuli uku shida shida hudu daya hudu biyar biyar da haka a madadin shehun malamin mu a doktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano sai kuma bashir idris ungogon da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara ke cewa mu haɗa a wani shirin da yaddar allah ولو كتبنا أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد الأرض تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما